Tuko kwenye kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani, tukijitahidi katika zile siku za witri tulizoshiriwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye kipindi muhimu cha Lailatul lqadri ambacho Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala amezungumza katika Suratul Qadr inna anzalnahu fi lailati qadr, hakika tumeiteremsha Qur'ani katika usiku wenye cheo. Wama adraka ma lailatul qadr, lipi lililokujulisha Muhammad ni upi huo usiku wenye cheo? Lailatul lqadri khairun min alfi shahr, usiku wenye cheo ni bora kufanya ibada kuliko miezi elfu. Tanazzalu lmalaikatu waruhu fiha huteremka malaika na Jibril kwenye huo usiku biidhni rabbihim, kwa idhni ya mola wao, min kulli amrin, kwa kila jambo alilolipitisha Mwenyezi Mungu. Salamun hiya hata matlai lfajr, huwa ni utulivu na amani kwenye usiku huyo huo mpaka kutoka alfajiri. Ndugu yangu katika imani, tusikilize maneno ya wanazuoni walivyozungumza kuhusu aya hii. Azuhuri asema sumiat lailatul qadr umeitwa usiku huu kuitwa lailatul qadr liidhamiha kwa ule ukubwa wake wa qadriha wa sharafiha na cheo chake na sharafu yake ni kama neno lao wanavyosema fulani ana cheo lifulanin qadarun e sharafun wa manzila fulani ana sharaf na fulani ana manzila Mwenyezi Mungu kusema wama adraka ma lailatul qadr, lipi lililokujulisha ni upi usiku wenye cheo. Kisha akasema lailatul qadri khairun min alfi shahr. Ibnu Jariri Tabari asema qala baadhuhum, wasema baadhi yao, maana dhalika, maana ya hilo alamalu fi lailati lqadr, ni kutenda katika huu usiku wenye cheo, bima yurdhi llaha, kwa yale yenye kumridhi Mwenyezi Mungu khairun kutenda hayo yenye kumridhi Mwenyezi Mungu ni bora minal amali fi ghairiha, kuliko kutenda kwenye siku nyinginezo. Alfu shahr, kwa miezi elfu moja. Na Mujahid naye asema amaluha wa siyamuha wa qiyamuha khairun min alfi shahr, amali yake saumu yake kisimamo chake ni bora kuliko miezi elfu moja. Na Abu Bakr naye asema Sumiat Lailatul Qadr umeitwa usiku wenye cheo liannahu nazala fiha kitabun dhu qadar, kwa sababu imeteremka kitabu chenye cheo. Ala lisani malakin dhi qadarin, kwa ulimi wa malaika mwenye cheo ambaye ni Jibril. Ala rasulin dhi qadarin, kwa mtume mwenye cheo. Wa ala ummatin dhati qadar, na kwa umma wenye cheo. Mwenyezi Mungu sema tanazzalu lmalaikatu waruhu fiha biidhni rabbihim min kulli amr, yani wanateremka malaika na Jibril pamoja na wao kwenye usiku wenye cheo kwa kila jambo alilolipitisha na, na kwenye kadhaa ya Mwenyezi Mungu na kadhari yake kutokamana na riski anazopanga Mwenyezi Mungu kuwapangia waja wake na ajali zao. Na Katada akasema Mwenyezi Mungu subhanahu wataala hupitisha kwenye usiku huo yatakaokuwa katika mwaka unaofuata. mm Salamun hiya hata matlai lfajr. Ibnu Jarir asema salamun ni amani, yani Lailatu lqadri min ashari kullihi min awaliha ila tului lfajri min lailatiha, toka mwanzo wake mpaka kutoka. Kwa hivyo ni usiku kamili. Haya haya ni maneno ya Ibnu Jarir. Kwa hivyo ndugu zangu msikilizaji, kuna ambayo twataka tuyafahamu ya kuwa katika zile shubuhati ambazo hutiwa wengi katika huu siku wenye cheo. Watu husema Lailatul Qadri ni nyota, na Lailatul Qadri si nyota, mpaka watu wakaleta taawili nyingi sana. Mimi nakumbuka katika udogoni mwangu, siku moja tulikuwa tumekaa nje na familia katika usiku huu wa kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani nikifahamu haki kukaja kukapicha kitu kikaleta mwangaza mkubwa sana kwa kiasi ambacho ulikuwa ukiona chochote katika ardhi. Haki kwa ukoloni na vile watu walivyofahamu, jamaa wakasema twashukuru, leo tumeiona Lailatul Qadri na chombo bidhati kilipicha kwenye kijiji chetu kabisa. Watu wakasema ni Lailatul Tena hapo wajua tena mwenye kuomba mali taawili nyingi, watu husema nyota. Nyota hiyo ikiangaza vizuri sana, omba utakacho, ukisema ya Rabbi mali Mwenyezi Mungu atakupa mali, ya rabi magari, Mungu takupa magari, majumba. Na hapo ndipo ambapo watu wamekufa sana ah, mpaka mm, watu wakatoa tawili ya kwamba eti, lakini hizi ni propaganda tu, kwamba kuna mmoja alikuweko ametoa kitwa chake kwenye dirisha ati Lailatul nyote ilipopita by accident katika kuomba kwake akasema ya rabi ras e Mola, naomba kitu ati nyito hapo hapo likafura, kawa hawezi kuingia ati hawezi kutoka. Hiyo mvichekesho vya ngano na mambo abunawasi ya kutekeshana, lakini masala ya Lailatul Qadri si nyota kabisa. Lailatul Qadri ni usiku wenye cheo, kwa sababu haitafsiriwi kadri kuwa ni nyota. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo tuyaweke kando, ni katika yale mambo ya kufanisha fanisha kikao mpaka watu wakainukia kwenye mafumio. Sasa al akh, hilo tulioiona Kumbe baada ya siku mbili, mara twasikia matangazo kupicha kwenye redio, ilikuwa ni roketi imerushwa ikapita kwenye hiyo anga ikaenda ikaingia kwenye bahari ambapo kama ilitua hapo hapo kwenye kijiji, watu wakijua angejua kama Lailatul Qadri kweli, maanake hangeibaki kuku, hangeibaki ng'ombe. Naam, ni maroketi yamerushwa hayo mm. mamiza ile yamerushwa, watu kishindwa chi Lailatul Qadri, arabi mali arabi magari. Lailatul mm. Qadri ni usiku wenye cheo, tuandameni tafsiri zitakiwavo kama jinsi tulivyotafsiriwa na wanazuoni waheshimiwa. Naam. Naam, pia kuna lingine, kuna nyota fulani wanasema inaitwa comet, huwa inapita baada ya miaka mingi sana na kama sijakosea ilipita katika mwaka elfu moja mia tisa kwenye themanina na saba ama themanina na sita pia ulikaa inatoa nuru sana, watu wakawa shangaa ndo vipi sasa. Inakuwa ni vitu kama hivyo, lakini sasa, je, swali la muhimu kabisa ambaye msikilizaji anataka kufahamu siku zote, kama ima kuonekana mwezi huu ama kama ikawa ina ishara ama nini, nadhani wa kwanza kufahamu atakuwa ni kiongozi wetu mm. imamu wetu kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu mm. Sasa je, napenda napenda nikuulize, labda uangalie katika ilmu inasemaje kwamba je, Mtume alijua siku hii tukufu? Aliweza kujua Mtume Muhammad sallallahu siku hii tukufu? Hakika Mtume salllahu alaihi wasallam alijua leilatu lqadri kwa njia ya kuainisha, yani kujua siku kadhaa kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akansahulisha kwa hikma anazozijua yeye Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu, na hikma yenyewe ni ili watu wajitahidi kwa ibada na dua katika kumi la mwisho, na ili wasihusishe usiku kwa yani kwa kuainisha kwamba eti Lailatul Qadri ni usiku kadhaa, na dalili ya hilo ni hadithi aliyoipokea Bukhari katika sahihi yake, an Ubadata bni Samit radhiyallahu anhu qal, alitoka Mtume sallallahu alayhi wasallam ili kutuelezea sisi kuhusu Lailatul Qadri siku gani. Wakagombana watu wawili katika Waislamu. Akasema Mtume, nimetoka ili mwaelezee usiku wenye cheo ni lini. Basi wakagombana wawili ikaondoshwa. Waasa an yakuna khairan lakum, huenda ikawa ni kheri kwenu. Faltamisuha fi tasiati wasabiati walhamisa, kwa hivyo tefuteni Lailatul lqadri kwenye usiku wa tasia wasabia walhamisa, na hizi ni siku za witri. Kwa hivyo ni 25, 27, 29 na hii ni hadithi, ni hadithi ambayo ni sahihi na amepokea Muslim katika sahihi yake an abi Hurairata radiallahu anhu qal qala Rasulullah saa salam, nilionyeshwa leilatu lqadr kisha akaniamsha mimi baadhi ya ahli zangu nikasahaulishwa. Kwa hivyo nyinyi itefuteni kwenye kumi la mwisho. Hadithi hizi mbili zabainisha wazi kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliijua ile siku ya Lailatul Qadr, kisha ikabainisha kusahaulisha kwake. Kwa hivyo inabaki kuwa siku haijulikani, kwa hivyo ni kutefutwa kwenye zile siku za witri. Hadha wakad rawa Albukhariyu fi sahihihi min hadithi Aishata radhiyallahu anha أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان tefuteni usiku wenye cheo kwenye witri wa kumi la mwisho katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. huu ndio ujuzi tuliopewa katika kujua Mtume sallallahu alaihi wasallam Lailatul Qadri ilivyotokea nao, na bila shaka nadhani ingekuwa ni siku maalum ishajulikana, ni tarehe saba ya kila mwezi katika lile kumi la pili, basi watu wangejazana sana msikitini. Kwa hiyo hii ni katika kule kuonyesha kwamba juhudi inahitajika ya kufanya ibada katika kumi lile la mwisho tena nadhani tumerahisishiwa. Je, tungeambua lailatulqadri ipo katika Ramadhani kwa ujumla tunge, ina maana tungefanya ibada kwa siku thelathini lakini tumerahisishwa kwenye ile kumi la mwisho kwa hiyo ndugu Muislamu, ndugu katika iman usitafute dalili yoyote kwamba kuna ishara inaonyesha kwamba Ramadhani katika ile usiku ambayo ni usiku wenye cheo itakuwa ni siku gani, lakini vyema katika siku hizi tatu tena imerahisishwa nilikuwa nafahamu ni kumi zima lakini ishirini na tano ishirini na saba na ishirini na tisa mm. lakini je shekh mm. pamoja na kuwa tumerahisishiwa mpaka kufikia kwa kiongo hichi lakini haijajulikana siku yenyewe maalum ni ipi mm. ni ibada zipi watu wazidishe katika siku hizi tatu ambazo zimetajwa huende ikadondokea hapo na kufanya ni zipi imependekezwa kwa muislamu katika usiku wenye cheo afanye mambo yanayofuata moja ihyauha bilqiyami kuuhuisha ule usiku kwa visimamo fafi sahihaini wallafdhi lilbukhari an abi hurairata radiallahu anhu qal qala rasulullahi sal llah alih wasallam man qama lailata lqadri imanan wahtisaban yoyote mwenye kusimama usiku huwa lailatu lqadri kwa imani na kwa ajili ya kutuma radhi za mungu ma, au ghufira lahu ma taqaddama min dhambi, atasamehewa yeye yalotangulia katika madhambi yake. Kwa hivyo visimamo ndivyo vinavyotakiwa. Jambo la pili, adduau ni dua wa khususan ma warada bihi dalil, haswa ile dua ambayo imepatikana dalili. Fa an Aishata radhiyallahu anha qalat, kutoka na kwa Aisha radhi za Mungu zimshikia, sema qultu ya rasul Allah nilisema ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, in alimtu lailata alqadri ma aqulu fiha araaita, waonaje? Nikijua usiku wenye cheo ni upi nisemeje? Mtume saa salam amwambia Aisha, quli allahumma innaka afuun tuhibu lafua faafu an, ewe Mwenyezi Mungu, wewe ni nsamehevu wapenda kusamehe, nisamehe mimi. Ni hadithi aliyopokea Ahmad wa Ibn Maja wa Tirmidhi wa sahahahu na akaisahihisha. Tatu, kwenye afau kutendwa kwenye usiku huu aliktharu min tilawati lquran, ni kukithirisha kusoma Qurani wa dhikri llahi taala na kumtaja Mwenyezi Mungu aliyetukuka, wa ghairi dhalika min na yasiyokuwa hayo katika utuifu wala yajibu ala lmari khatma alqurani fi hadhihi llaila, haipasi si haiwajibiki kwa mtu khatmu lqurani fi hadhihi llaila, kuhitimisha Qurani kwa usiku, ati asome Qurani mwanzo mpaka mwisho, si lazima. Walakin in amkanahu in amkanahu khatmuhu fakad haza ajran adhima, insha Allah, ikimkinika kuhitimisha amepata malipo makubwa akipenda Mwenyezi Mungu wa amma salatu llaili, ambayo hiyo pia ni katika yanayostahiki kutendwa kwenye usiku huu, fatuadda mathna mathna, yatekelezwa rakaa mbili mbili, kama fi sahihaini an ibni Umar radillahu anhuma qal, kama ilivyo kwenye sahihi mbili kutoka kwa ibnu Umar, radhi za Mungu ziwashiki wote wawili, asema qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma salatu, eh, salatu mathna mathna, swala ya usiku ni rakaa mbili mbili. Faidha khashia ahadukum subha, akichelea mmoja wenu usubuhi, yani kuingiliwa na usubuhi, salla rakatan wahida yutiru lahu ma kad salla, afanyie witri zile alizoswali. Na alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye huu usiku akiswali raka 11 kama fi sahihain an Aisha radhiallahu anha walaisa hadha tahdidan la tajuzu ziyadatu alaihi hili la kuswali raka 11 sio kwamba kuwa ni mpaka usojuzu kujuzisha juu yake bal huwa mujaradu fili min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bali ni mujaradi wa kitendo alichokitenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faman iktasara alaihi fahuwa afdal, mwenye kufupisha ni bora mwenye kuswali rakaa 11 waman zada fala haraja alaihi, na mwenye kuzidisha hapana ubaya. Fakad kana sahabatu radhiallahu anhu, hakika walikuwa masahaba radhi za Mungu ziwashukie wao, yusalluna ishirina rakatan ala ahdi Umara wa Uthman wa Ali, wakisali rakaa ishirini katika zama za Umar na Uthman na Ali. Qala Tirmidhiyu, Tirmidhi asema wa aktharu ahli lilm ala ma rawa ala ma ruya an Umara wa Ali wa ghairihima min ashabi nabii sallallahu alaihi wasallam raka 20 fahuwa qaulu thauri وابن المبارك والشافعي وقال هكذا أدركت الناس بمكة يصلون عشرين ركعة hivi hivi niliwakuta watu Maka wakiswali raka ishirini, lakini tuangalie la ubora. La ubora ni ile la kuswali raka kumi Wallahu waliyutawfiq. Naam. Nam, baada ya kuweza kutufafanulia kwa kina kuhusiana na zile sunna zinazoweza kufuatwa, ndugu katika iman, kumbuka hii ni 90.7 Radio Salam, unaendelea kuisikiliza. Ni makala ya leo la 22 ya mwezi wa Ramadhan katika vipindi vya mfululizo wa fatawa za Ramadhan. Na katika kuangalia swala lingine, nafahamu kutokana na hisabu uliotupatia pale katika swali la kwanza nilipokuuliza kwamba huwa inaweza angukia ima katika 25, 27 au 29. Sasa hii tumeona tayari ni zile hisabu za witri. Je, huweza kubadilika kwa maana kwamba Ramadhani tulionao mwaka huu labda hatuwezi jua, Allahu yaalam, imedondokea ishirini na tano hmm. ya mwaka utakaofuata, kama Mungu atatujalia kuweza kufika, labda itadondokea kwenye ishirini na saba kubadilika katika zile tarehe, lakini ikiwa bado iko kwenye witri, hili unalisemaje? faladhi alaihi lmuhaqiquna min alulama, lile ambalo walilolishika walohakikisha katika wanavyoni أن ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر من ليلة لأخرى ni kwa kuwa Lailatul Qadri hugura kutoka katika kumi la mwisho kutoka kwenye usiku kwenda kwenye usiku mwingine. Asema Nawawi rahimahullahu katika sherhi Sahih Muslim, wa aktharu lulamai ala annaha lailatun mubhama, wengi wa wanazuoni ni kwa kuwa huu usiku ni usiku ambao haujulikani min alashri lawakhiri min Ramadan, katika kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhan. Wa arjaha autaruha, asemana lile linalotarajiwa zaidi ni zile siku za witri wa arjaha na inayotarajiwa zaidi ni leilatu sabi wa ishirin wa thalathi wa ishirin wa ihda wa ishirin wa aktharuhum annaha lailatun muayyana la tantakil, pia wengi wao wasema ni usiku ambao ni muayyana ambao hauguri kwenda kwenye usiku mwingine, ni usiku mmoja tu. Lakini wasema wenye kuhakikisha kuwa usiku huu tantakilu fatakunu sana fi leilati 27 waweza kuwa mwaka mmoja upatikane katika usiku wa 27 wafi sanatin leilatu thalathi wa ishirini, leilati thalathi wa ishirini, na kwenye mwaka mwingine usiku wa ishirini na tatu wa sanati ihda wa ishirini, na kwenye mwaka ipatikane si, yani kwenye siku ya ishirini na moja wa hadha adhar na kwenye msimamo huu pana mkusanyiko wa hadithi tofauti tofauti, kisha ikanukuliwa kutoka kwa Alqadhi Iyadh kuwa hili ni neno la Malik na Thauri na Ahmad na Ishaq wa Abi Thaur na wengineo na ni katika eh, walima nakala Alhafidh Ibnu Hajar na ni katika alochukua au alonukua Alhafidh Ibnu Hajar akwala lulamai, maneno ya wanazuoni fi leilati lqadr, katika huu siku wenye cheo. Wa min hadhihi alaqwal man qala innaha tantakilu fi lashri alakhira kulliha, katika kauli hizi kuna wanaosema hugura kwenye kumi la mwisho lote. Qal nasa alaihi Malikun wathauriyu wa Ahmad wa Ishaq, ametolea nasi hawa wanazuoni liwataja Kisha akasema wa arjahuha, yani arjahu laqwali fiha, kauli yenye nguvu kwenye haya annaha tantakil ni kwa kuwa huu usiku hugura kama yufhamu min hadithi hadha albab kama jinsi inavyofahamika kwenye hadithi ya mlango kama huu kwa hivyo nagura kutoka kwenye usiku kwenda kwenye usiku mwingine kama jinsi tulivyofafanua naam lakini lazima idunduke kwenye mahesabu ya witri naam na tusisahau katika hesabu za witri ya kwamba witri inaanza ishirini na moja kwa hivyo ishirini na moja ishirini na tatu ishirini na saba Nam, tujaribu kuangalia kitu kingine, hasa katika masala ya kwamba watu wanakuwa wanaenda kufanya itikaf katika misikiti, hasusan katika kumi hili la mwisho. Sasa tulikuwa tunajaribu kuangazia kutokana na kwamba ilielezwa na pale awali ulitueleza kuhusiana na kwamba itikafu hii si lazima, kwa uchache unaweza kaa hata saa moja, lakini sasa tunauliza zile daraja zinafanana za watu wanaofanya zile ibada ya ama ile ibada ya itikafu? Naam, tunasema ya kuwa tunamwangalia mwenye kuafikiwa kwa hilo almuwafiqu au almuwafaqu huwa ladhi wufiqa liqiyamiha imanan wahtisaba, aloafikiwa ni yule aloafikiwa kisimamo chake kwa imani na kwa ajili ya kutuma radhi za Mungu walmahrumu man hurima khairuha, na mwenye kunyimwa ni alonyimwa kheri zake, wa llahi lahu, na kunyimwa maghfira ya Mungu kwake. Katika sahihi mbili wallafdhu lilbukhari an abi hurairata radhiallahu anhu qal, asema Mtume saa sallam man qama leilata lqadri imanan wahtisaban, mwenye kusimama leilatu lqadri kwa imani na kwa kutuma radhi za Mungu ghufira lahu ma taqaddama min dhambi, atasamehewa yalochangulia katika madhambi yake. Katika hadithi hii pana dalili ya kuwa si kila mwenye kusimama hufikia maghfira ya dhambi zake, bali hupatikana hilo la kughufiriwa dhambi mwenye kusimama kwa imani na kwa sharia ya kisimamo chake na fadhila zake na mfano wake na kwa kutuma radhi za Mwenyezi Mungu na kutaka maghfira yake, hata kama hajui kwamba kuwa huu ndio usiku wa Lailatul Qadr, Walaysa lilibadati fiha haddun muayyan. Kwa hivyo tunasema inampasa Muislamu akithirishe swala, dhikri, kusoma Qurani na dua, na haya ndio ya kujikurubisha zaidi, na vile vile aikithirishe ile dua alofundishwa Aisha na Mtume sallallahu alaihi wasallam, allahumma innaka afuun tuhibul afwa faafu anna. Ndugu katika imani, tumefikia tamati ya sehemu ya kwanza ya makala ya leo ya tarehe 22 au ya Ramadhani 22 katika mfululizo wa vipindi vyetu vya fatawa za Ramadhani uh, niite Ahmed muhammed niko naye Sheikh Ali Bahero. Je, na kuuliza swali ndugu katika iman, wapenda kujua alama za kujua Lailatul Qadri? Hayo itakuja baada ya pumziko fupi, nitamuuliza Sheikh na atatufafanulia. Endelea kusikiliza 90.7 Radio Salam. Nam, karibu tena ndugu katika iman, msikilizaji wa 90.7 Radio Salam, hii ikiwa ni mfululizo wa vipindi vya fatawa za Ramadhan ya makala 22. Tuko katika sehemu ya pili, na karibu tena baada ya pumziko fupi. Nilikuahidi tutajaribu kuiangalia ile alama ya kuweza kuijua Lailatul Qadri, na mimi moja kwa moja naelekeza swali hili kwako Sheikh Ali Bahero mm. na kuuliza ni kwamba alama za kujua Lailatul Qadri ni zipi? Kama kwanza, kama zipo basi tunataka kujua ni zipi na yani itakuwa ni hamu ya kila mungu kuweza kujua usiku wenye cheo japo kuwa haujulikani ni usiku gani, ala rajih min aqwali ahli lilm, isipokuwa umedhabitiwa kwenye kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani kwenye siku za witri, na sharia haikufupisha bali imeweka baadhi ya alama ambazo unaweza kuzipambanua kujua huu ni usiku wenye cheo kwa alama zinazofuata, ili tu mtu awe na raghaba katika kushindana katika kheri na kujiandaa kwa zawadi kwa ajili ya akhira, na hauko kuna alama ambazo hupatikana katikati yake na alama ambazo huweza kuzijua baada ya mwisho wake. La kwanza <clears throat> ni kwa kuregelea kwa raghaba na nishati ya yule mwenye kuhuisha ule usiku, ye mwenyewe akijiona uchangamfu wake kwenye ibada. Hii ni dalili ya kuafikiwa. Na vile vile lingine, kwa maregeo ya yule mwenye kupewa bishara kwa mwenye kutenda mema kwenye huo siku, hiyo raghaba, nishati, uchangamfu wa kupelekea wewe usimame wima katika kutenda amalu salihat, na mwenye kunyimwa kinyume chake ni yule ambaye atapoteza hizi nyakati na kukeuka mipaka. Hii ni dalili kwamba kwa hakuafikiwa, ni alama ya kwamba kwa hakuafikiwa na usiku huo. Ama alama ambazo waweza kuzipata katikati yake ni minha, miongoni mwake ni hadithi aliyoipokea Ahmad min hadithi Ubadata bni Samit kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, hakika katika alama ya lailatu lqadr ni kuwa huwa ni usiku safi wenye mng'aro kama mfano wa mwezi wenye kung'ara sana, tena kuwa na utulivu, hakuna baridi la kupicha kiasi wala joto vile vile la kupicha kiasi. Hizi ni ishara ambazo zimewekwa. Kisha sema haiwezekani kwa nyota kukatika kwa sababu gani? Yani mpaka, mpaka kupambazuka, yani mpaka usubuhi hakuna nyota inayotoka kwa kasi zile ambazo pengine eh, alaisa kadhalik huona wakati mwingine nyota zinazochomoka, lakini huzioni kabisa hata tasbaha mpaka iingie usubuhi. Na kama jinsi tunavyosema ya kuwa watu tafsiri Lailatul Qadri kuwa ni nyota, tayari tushapata. Hii ni dalili ya kwamba kwenye usiku wenye cheo haichomoki nyota mbinguni kwa kuonekana. Sasa ukitafsiri kwamba kuwa nyota, nyota gani? Kwa hivyo ni khialati au mambo ya kichawichawi tu ha, lakini hayana misingi ya kisheria. Vilevile katika alama ni hadithi aliyoitoa Muslim an Abi Hurairata radhiallahu anhu qal tulitaja kukumbushana Lailatul Qadri mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Basi Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, nani anayekumbuka kutoka kwa mwezi, kwa maana kutoka kwa mwezi ukiwa una mpasuko yani kana kukumbushana. Mtume saa salam akasema hivyo. Kwa hivyo baadhi ya wanazoona wasema hapa pana ishara ya kuwa leilatu lqadr inakuwa kwenye kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani lianna alqamara la yakunu kadhalika inda tuluihi illa fi awakhiri shahr, mwezi hauwi hivyo wakati wa kutoka kwake mpaka mwisho mwisho wa mwezi. Ama alama ambazo huja baada ya kumalizika kwake ni kule kutoka kwa jua usubuhi yake likiwa leupe, halina miangaza sana, miale sana, kama jinsi ilivyothubutu kwenye hadithi ambaye ameipokea Muslim an ubeya bin Kaab. Basi kama kwa kwamba jua siku hiyo huwa limeshindwa kwa nuru ya usiku huo, kwa mwangaza wake unatoka bila ya mwangaza kuenea kwenye macho ya wenye kutazama. Ndugu zangu wasikilizaji, hizi ni baadhi ya alama tulizodhabitiwa tu, ni kukuchangamsha wewe uhuishe huu usiku kwa kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu, ukabarikiwa kupata usiku kama huo, na uombe kama ulivyofundishwa uzipate kheri zake. Naam, Sheikh, baada ya kupata ndugu katika imani, pia wewe nadhani umeweza kufanikiwa kuweza kupata mng'aro wa nani, dalili na zile alama za kuweza kujua Lailatul Qadri nadhani wote sasa tunafaa kupaswa kuupata usiku huu. Lakini kuna lingine tena lilatokea, yote ni katika maumbile ya Mwenyezi Mungu. Je, huyu mwanamke ambaye atakuwa katika e, siku zake eh, za mwezi itakuwaje? Yafaa labda yani, ku, yani kushuhudia hii Lailatul Kushuhudia Lailatul haikufupishwa tu kwa ambacho, amb, ambalo ni ibada ya swala swala ambao mwanamke mwenye hedhi hawezi kusimama nayo, lakini mwenye hedhi, mwenye ada yake, pia na yeye ana haki ya kuitefuta Lailatul kwa kiasi cha uwezo wake. Ikiwa swala hawezi, hakufungiwa mengine fatakrau ma tastati min alqurani an dhahri lqalb, asome anachoweza katika Qurani, lakini kusoma kwa moyo, si kwa kushika mswahafu eh, ala alqauli raje kwa kauli yenye nguvu ya wanazuoni. Watusabihu, alete tasbihi. Watad'u, amuombe Mwenyezi Mungu. Watastaghfir, alete istighfari. Watatasaddaq, atoe sadaka. Wataamalu amal alkhair, afanye amali za kheri Lati la taftaqiru ila taharatin min dami alhaidh, ambayo haihitaji kuwa tahara na ada yake. Kwa hivyo asikose kheri zote. Hawezi kuswali, basi kuna hayo ashikamane nayo, na insha allahu taala kheri zake atazipata. Naam. na, na labda lingine ambalo linajitokeza kutokana na kwamba sasa hivi teknolojia imeongezeka, uwezo umeongezeka kidogo. Je, iwapo itapatikana nafasi na itawezekana, e, msichana ama binti huyu ama mwanamke huyu yuko katika siku zake akaweza kute, kumeza tembe ama dawa ya kuzuia Naam. ile tarehe isiweze kuweza aipate ile Tutasimama msimamo wa fatwa zilizoletwa na wanazuoni wasema, walau istamalat hububan, lau atatumia tembe litajili lhaidhi, ili acheleweshe ile ada maa lamni min huduthi dhararin, pamoja na kuaminika kuzuka madhara. Kwa kule kumeza kwake chembe, akaaminika kwamba hatapata madhara. Hata tashhada lailata alqadri watataharaha, mpaka ashuhudie usiku wenye cheo na aupate auchague, yani kutefuta. Wahiya ala taharatin kamila, hali ya kuwa juu ya tahara kamili. Fala basa bidhalika, hapana ubaya. Wahiya maajura atakuwa ni mwenye kupata thawabu insha allahu taala fi kulli lahwal, katika kila hal. Kisha hapa wanazuoni wasema wa in kunna nufadhilu laha ridha, japo twafadhilisha yeye kwake aridhike, bima qadara Allahu alaiha min alhaidhi, kwa kile alichonkadiria Mwenyezi Mungu katika ile ada. Ni kila mwezi nkadari ya Mwenyezi Mungu, aridhike nayo eh, wamtithali amri llahi laha, afuate amri ya Mwenyezi Mungu bitarki salati ayame kwa kuata, mas, kwa swala kwenye zile siku za adha, lakini wamepitisha likithubutu hilo kuwa hakutopatikana uh, yani dhara, hakuna ubaya, lakini amepewa nasaha aridhike kwa kile alichomkadhiria mwenyezimgu kwenye ile ada yake baada dhalika khalas, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamjazi kheri kwa yale atakayosimama nayo, kwa yale ambayo tumeshiriwa kwa isiyokuwa swala. Wallahu waliyotawfiq nam tukishataja masala ya hedhi, inaweza kuja pia kuna matatizo pia ya nifasi. Je, ikiweza kumfika huyu wa nifasi, utaratibu utakuwa kuzingatia kama vile huyu ni huo huo, kwa sababu zote ni katika mkondo mmoja, damu moja hizo, isipokuwa hii inaitwa hedhi, ile itwa nifasi, ile ni damu ya baada ya mtu kuzaa na ile ni ada ya mwanamke ambao anaipata kila mwezi wake, lakini hukumu inadhuru kwa wote wawili, ni moja. Naam. Na kwenye hilo la nifasi ambao Al-Akh Ahmadi umeniuliza, ni kwa kuwa isieleweke ya kwamba yeye nkukaa siku arobaini kama vile ambavyo ni maarufu ambao watu hafahamu hivyo, bali nifasi aweza mwanamke pale pale akazaa na hapo hapo akamwaga damu na akatwaharika hapo hapo, akaanza kuingilia katika ibada zake kama jinsi inavyo inavyo inavyopaswa. Kwa hivyo, lakini ikitokea kuendelea kwa hiyo ada, mlango tuliopewa ni huu, kama jinsi ambavyo huyu mwenye ada yake astahiki kufanya isiyokuwa swala, na mwenye nifasi atafuata mkondo huo huo. Wallahu alam. Naam, tujaribu kuangalia na jambo lingine hapa ambalo ni muhimu, lina munasaba na hilo la Lailatul Qadri ni kwamba, je, Lailatul Qadri ni wakati maalum au ni usiku mzima? Ima kwa kauli hii inakuwa kuna wakati maalum Lailatul Qadri ama ni usiku mzima? Naam, jua kwamba Lailatul Qadri ni usiku wenye kheri nyingi, kwanza kama tulivyoeleza na kwenye kheri si kwa kujibishwa dua peke yake katika sahihi mbili sahihu bukhari na muslim anna rasulllahi salllah alih qal man qama lailat alqadri imanan wahtisaban mwenye kusimama leilatu lqadri kwa imani na kwa ajili ya kutuma radhi za mungu ghufira lahu ma taqadama min dhambi faala lmuslimi ni juu ya muislamu an yastaghilla hadhihi lfursata lmubaraka, atumie fursa hii iliyobarikiwa. Fayaqumu llailata, asimame usiku. wa yukthiru min adduai waltaubati walistighfar, akithirishe dua na toba na istighfar. wa tilawati lqurani wadhikr, na kusoma Qurani na kumdhukuru mwenyezimgu wa Wasairi libadati, na ibada nyinginezo. wa Wabarakatu hadhihi llaila na baraka za usiku huu tastamiru zaendelea min ghurubi shamsi, toka jua litwe, ila tului lfajri, mpaka kutoka kwa alfajiri, kama bayana dhalika ahlu tafsir, kama walivyobainisha hivyo wenye tafsiri. Ibnu Larabi asema katika Ahkami Lquran, inna lailata lqadri hiya kulluha khairun wa baraka, hakika lailata lqadr, usiku huo wote ni kheri na baraka na sahibu duri lmanthur inda tafsiri qauli llahi taala salamun hiya hatta matlai lfajri, aya ya tano. Qal wadhalika min ghurubi shams, hilo ni toka jua litwe ila an yatlua alfajru, mpaka alfajiri itoke. Na Tabari naye asema salamun leilat, eh, salamun leilatu lqadri min ashar, amani kwenye usiku wa cheo kutokamana na shari. Kwa hivyo fa lailatul qadr laysat lahdhatan laysat lahdhatu laysat lahdhatun muayyana, eh, haukuwa ni lahdhatan muayyana kama huwa waridun fi saati lijaba min yaumi ljuma, lakini ni usiku wote, ni pahala pa mtu kuomba na sehemu nyinginezo za ibada. Wallahu alam. Naam, katika kulielezea hilo shekhe kwa ufanisi zaidi nitataka tugusie ibada moja katika zile ibada ambazo tunazofaa kufanya wakati wa usiku, hata katika siku za kawaida, lakini kuhusiana na kwamba jinsi gani ya kufanya ile ibada kuna hili ambalo nitataka nikuulize, lakini kubwa zaidi shekhe, ambalo linanitatiza na kweli ni jambo la kusikitisha. Ukiangalia pamoja na fadhala ulizozitaja, barka heshima utukufu wa siku hii moja na faida yake ya kwamba ni bora kuliko miezi elfu moja ambapo ni takriban, ukisema miezi elfu moja nadhani ndugu msikilizaji anaweza asituelewe, lakini ukimtajia miaka themanini, jamani, wangapi wakufika huko? Safari mm. ukifika st washukuru sana tena mm. Sasa un, katika kupita kwangu barabarani nilipokuwa natoka kazini Eh, niliona ajabu moja shekhe leo ni kwamba watu wanazunguka hata wafahamu kuwa wako katika masiku yale ambayo ni bora kabisa no. Toa msisitizo kidogo hapa, ni kama tulivyosema na tunajua ya kwamba kwenye lile kumi la mwisho watu ndio wanapirika nyingi sana, Ramadhani yatoka kwa kuwa watu wako madukani. Kwa hivyo watu ambao walibarikiwa kuingia misikitini wahuisha usiku, na watu wahuisha usiku huo kwenye mabarabara na kwenye maduka. Sisi tunahimiza kwa njia ya kunasihi jama, ni pale pale turudi ya kuwa dhamana ya maisha haya haiko mikononi mwetu. Ikiwa dhamana ya maisha haiko mikononi mwetu, waweza kupitiwa na faradhi kwenye kipindi ambacho muhimu wewe ukiweko kwenye mambo ya kipuzi, hapo huwa nkuhasirika duniani na akhira. Wadhalika huwa lkhusranu lmubin, huko ndiko kuhasirika kuliko wazi. Maana kuhasirika ni kutenda, kujiona umetenda, kisha siku ya malipo ukaambiwa hukutenda. Umeswali uambiwa hukuswali umefunga Ramadhani uambe hukufunga Ramadhani, useme nimesimama visimamo vya usiku kuambe hukusimama. Ikiwa hao ni kwa walotenda, na hatari ni hiyo, kwa alioko barabarani hakutenda. Nasalullah salama wataufik. Kwa hivyo ndugu zangu katika imani, Ramadhani nyingi zimetupitia na kila mmoja hesabu, mimi nimeanza kufunga nimewahi Ramadhani nne. Je, utaiwahi Ramadhani ya tano? nimewahi tano, ni utaiwahi ya sita. Hizi ndizo dira, hasibu anfusakum kabla antuhasabu, jipimeni wenyewe kabla hamujapima. Na kwa kuwa hizi Ramadhani tano pengine zilikupita kwa upuzi na kwa mambo yasiyokuwa na kheri, je, utaendelea hivyo hivyo? Jaliza kwa Ramadhani ulonayo, na umwombe Mungu istighfari kwa upungufu uliofanya kwenye Ramadhani ulizojaliwa kufunga. Asa Mwenyezi akakulipa kwa nia yako na akakuweka katika daraja ile ile ifao kuwekwa, kwa kuwa umetendea mema Ramadhani zote. Tusipotezeni wakati, ndugu zangu katika imani, kwa kuchunga kuwa wakati wowote waweza ukashambuliwa na mauti na uko katika nje ya utuifu nam ndugu katika imani, katika tu kukumbushana katika fadhila kama hizi ni sawasawa pia vilevile vile, iwapo leo mi ni mfanya biashara, uwe ni ndugu yangu na uwe pia ni mfanya biashara, pametokea nyanja yoyote mpya ya mtu kuweza kupata mafanikio ambayo ni mafanikio mazuri katika biashara ambayo haya mafanikio mi naona ya kufana wewe uweze kupata, nitajitahidi nikwambie, ee ndugu yangu peleka pesa zako sehemu hii E, ndugu yangu, biashara nzuri ni hii, mm. hatufichani mm. ili wewe nawe upate ile faida mm. kwahiyo katika kukumbushia tu hilo, nataka nikumbushie tena kidogo katika yale mambo ya sunnati ambayo ni muhimu, ni kuwa tukiangalia desturi ya sahabatu rasulillah kwenye hili, jipime kabla hujapimwa, jihisabu kabla hujahesabiwa, ilikuwa mtu usiku akipima yale alotenda mchana kwenye mema na kwenye maovu. Mimi kwenye mtana wangu huwa leo, maovu gani niloyatenda na mema gani niloyafanya? Sikiliza kipimo cha watu wema. Akiona kwamba kuna upungufu katika mema, basi akilia usiku kucha na akimlalamikia Mwenyezi Mungu na tayari ajiandaa kwa kesho ili kukidhi na kukava yale ambayo yamempita kwenye ile siku. Hiki ndicho kipimo walichokuwa nacho sahabatu Rasulillah. Lakini suala ni kwa kuwa, je, sisi tukipanda kitanda tukilala, twafikiria tuliyoyapitia kwenye mtana mzima, kwenye ya kheri na ya shari? na tunacho kipimo kuwa kheri tulioifanya ni nyingi kuliko shari, au ya shari ndiyo mengi kuliko ya kheri, ili ikiwa ya shari ni mengi, tufanyie tadaruki kwa siku za usoni, tupate ku, kuwa na kile kipimo huku ndiko kujihesabu. Lakini ikiwa ni mtana twende kazi, hatujui tuyatendayo, na usiku koromoni, hatuko kwenye namna ya kipimo. Hii ni hatari ndugu. Kwa hivyo tujaribuni, kusimama waliposimama sahabatu rasulillah, japokuwa hatutawapata kikamilifu, lakini pia tusiwakose kabisa. Tujaribu pia kuangalia sasa e, swala hili ambalo ni kwamba ni moja ya ibada ambazo zinafanyika katika e, wakati wa kukaa itikafu na usiku ambao ni usiku wa kuweza kujumuisha katika zile usiku katika kumi bora, ile kumi ya tatu ya mwezi Ramadhan ni swala hili ambalo nilikuwa nataka nifahamu mi ni kwamba swala ya tahajud naam. Je, yafaa kuswaliwa ka, kama jamaa e, nam hata tupitie Hmm. hizi aqwalu lulama walivyozungumza kuhusu salatu tahajud wasema فصلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان جماعة في mashruatun مشروعة بالاتفاق صلاة تهجد kwenye kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani msikitini kwa jamaa. Hili limewekewa sharia kwa itifaki ya wanazuoni. Kwa nini? Lifili nabii sallallahu alaihi wasallam laha, kwa kitendo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam kutenda tendo hilo, kama alivyopokea Bukhari na Muslim na Ahmad na wengineo na, yani kuwa hili ni jambo ambalo limepatikana lakini khilaf, tofauti iko kwenye kupendekezwa. Je, imependekezwa kuswali kila mmoja peke yake majumbani ama kuswaliwa jamaa msikitini? Kuwana raha tunaona anna lamra tabiun linishati linsan, jambo hili ni lenye kufuatia uchangamfu wa mtu wa mada khushuihi wa ikhlasihi na kile kiwango chake cha unyenyekevu wake na ikhlasi yake. fa in kana maa aljamaati eh, anshata wa akhsha, ikiwa kuswali pamoja na jamaa atachangamka zaidi na atakuwa mnyenyekevu zaidi. wa huwa muhafidhun ala likhlasi na awe atahifadhi ikhlasi kule kuswali kwa jamaa. fasalatu maa aljamaati mustahabatun fi haqihi itakuwa kuswali kwa jamaa imependekezwa katika haki yake, wa aula min salatihi munfarida, na ni aula kuswali kwake akiwa peke yake. Hadha hili wakad dalla ala anna nabiya sallallahu alaihi wasallam, imejulisha kuwa Mtume rehma na amani zimshikie yeye, innama qama binnasi fi lashri lawakhir alisimama na watu kwenye kumi la mwisho. Marawahu Abu Daudi wa Tirmidhi hadithi aliyoipokea Abu Daudi na Tirmidhi, wasahahahu na akaisahihisha, wanasai wabnu maja wa ghairuhum biisnadin sahih an abi dhari radhiallahu anhu qal, asema sumna, tulifunga falam yusalli sallallahu alaihi wasalama bina, asiswali na sisi Mtume sallallahu alaihi hata bakia sabu min ashar mpaka ikabaki siku saba katika mwezi. Faqama bina fi lkhamisa akasimama na sisi kwenye siku ya tano, hata dhahaba shatru lleil, mpaka ukenda nusu ya usiku. Fakulna, tukasema ya rasulllah ewe mjumbe wa mwenyezimgu lau nafaltana bakiyata lailatina hadhihi, lau ungeswali na sisi sunna ulobaki katika usiku wetu huu. Faqala, akasema innahu man qama maa limami hatta yansarif, yoyote mwenye kusimama pamoja na imamu mpaka akamaliza kutiba lahu qiyamu laila, ataandikiwa yeye kisimamo cha usiku mzima. Thumma lam yusalli bina, kisha asiswali na sisi. Hatta bakiya thalathu min ashahr, mpaka ikabaki siku tatu katika mwezi. Fasalla bina thalitha, akaswali na sisi ile siku ya tatu wadaa ahlahu akawa akawaita watu wake wanisaahu na wake zake faqama bina hatta takhawafna alfala akasimama na sisi mpaka tukaogopa sisi kukosa daku kult wama alfala qala assuhuru assuhuru hii ni daku kwa hivyo huu ndio msimamo wa wanazuoni kuhusu salatu tahajud baina ya kuswali mtu peke yake nyumbani na watu ama kuswali msikitini na jamaa. Hili lategemea nishati ya mtu na ikhlasi ya mtu na unyenyekevu. Ukiona pamoja na jamaa, hilo litapatikana, ni mustahaba kuswali na jamaa, la si hivyo ni kuswali kwako munfarida hadha wa min allahi nastamidu laun Shukran sana shekh Ali Bahero, shukran sana kwa kuhitimisha makala ya leo ya 22 ya Ramadhan katika mfululizo wa vipindi vya fatawa za Ramadhan. Ndugu katika iman, kabla ya kuondoka, sikuachi vivi, napenda nikukumbushe kitu moja. Jamani, shime shime, ndugu zangu katika iman, masiku ndo hayo yanaisha. Ramadhani 22 hii imbaki siku nane tu au siku saba, yategemeana na mwezi tutaonekana kwenye 29 au kwenye 28. Ndugu zangu, tuzidishe ibada hizi za usiku, tuupate huu usiku wa usiku wa Lailatul Qadri. Tujitahidi sana jamani, tuzidishe ibada. Na shukran sana kwa kunipa masikio yako. Sina la ziada kwa sasa. Mimi naitwa Ahmed Mohamed, hii ni Radio Salam. Tukutane kesho katika makala ya 23 ya fatawa za Ramadhan. Endelea kusikiliza 90.7 Radio Salam na Ramadhan Karim. يديك جناني يا سيد الأزمان خذها قبلة صادت إليك على ذرى وجداني عشقتك روحي يا طبيب جوارحي وأتيت أسكب في يديك جناني